Նախորbanությունների մասին համառոտ։ Հակառակորդը շարունակում է խախտել կրակի դադարեցման մասին բանավոր պայմանավորվածությունը։ Իրավիճակը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում։ Արցախյան հարցի լուծման բանալիները արցախցիների ձեռքում է։ Ադրբեջանը ստիպված կլինի վերադառնալ բանակցությունների սեղանի մոտ։ ԼՂ պաշտպանության բանակը հերթական նվիրատվությունն է ստացել։ Ղարաբաղյան հակամարտության համար ռազմական լուծում գոյություն չունի։ Ուշուի միջազգային մրցաշարին հաղթած Գրիգորին հաղթանակը նվիրել է Կարորիա պատերազմում զոհված հոր հիշատակին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Ապրիլի 27-ի լույս 28-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով հակառակորդը տանկերի, տարբեր դրամաչափի ականանետների, թնդանոթների, Տեր 107 տիպի ռեակտիվ հրթիռահրետանային համակարգերի ու MM 21 գրադ կայանքների կիրառմամբ շարունակել է ինտենսիվ հրետակոծության ենթարկել պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերը, արձակելով ավելի քան 240 արկ։ Առավել ինտենսիվ հրետակոծություններ են արձանագրվել շփման գծի արևելյան, հյուսիսային եւ հյուսիս-արևելյան ուղություներով։ MM21 գրադկայանքներից հրետակոծության է ենթարկվել Մատաղիս խաղաղ բնակավայրը։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյ ծառայությունից, հակառակորդի նախարձակգործողությունները չեզոքացնելու նպատակով Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները դիմել են կանխարգելիչ եւ օպերատիվ իրադրության զարգացմանը համահունչ գործողությունների։ Այս պահի դրությամբ իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է։ Արցախյան հարցի լուծման բանալիները Ստեփանակերտում են եւ արցախցիների ձեռքում։ Այս մասին նշել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը։ Հայտնի են իմ մտեցումները, որոնք հաճախ բարձրաձայնել եմ քննարկումների եւ բանավեճերի ժամանակ տարբեր երկրներում տարբեր երկրների ղեկավարների եւ падգամավորների հետ։ Այն է Արցախյան հարցի լուծման բանալիները որևէ մայրաքաղաքում եւ որևէ մեկի ձեռքերում չեն։ Դրանք բացառապես Ստեփանակերտում են եւ Արցախյան ժողովրդի ձեռքում, ով պայքարում եւ մակարում է, նշել է Հերմինե Նաղդալյանը։ Ադրբեջանը ստիպված կլինի վերադառնալ բանակցությունների սեղանի մոտ։ Այդ մասին հայտնել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ադրբեջանի բանակցությունների իր օկտին թեկելու փորձը ձախողվել է։ Լավ հայտնի է, որ հակամարտության կարգավորման հիմնական փաստաթղթերը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների 5 հայտարարություններն են, որոնք Ադրբեջանը ոչ մի կերպ չի ցանկանում վկայակոչել եւ ձևացնում է, թե չգիտե ինչի մասին է խոսքը, կամ էլ աղավաղված ձևով ներկայացնում է փաստաթղթեր, որոնք աշխատանքային բնույթ են կրել։ Պաշտպանության համակարգում նոր հրաժարականներ չեն լինելու։ Այդ մասին նշել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը, որը միջազգային անվտանգության հարցերով 5-րդ համաժողովին մասնակցելու համար գտնվում է Մոսկվայում։ Նա նաև ասել է, որ ադրբեջանցի պաշտոնակիցների հետ հանդիպումներ չի ունեցել, նրանց հետ բանակցություններ էլ չեն սպասվում, քանի դեռ ադրբեջանցիները կրակում են։ Սեյրան Օհանյանը տեղեկացրել է, որ Մոսկվայում տեղի ունեցած կոնֆերանսի միջազգում իրեն մտեցել են ադրբեջանցի լրագրողներ եւ հարցրել, թե ինչու Հայաստանը միջոցներ չի ձեռնարկում խաղաբանակցությունների անցկացման ուղղությամբ, ինչին ի պատասխան նախարարը նշել է, որ Հայաստանը միշտ էլ կողմնակից է բանակցություններում հաջողություններ ունենալուն վստահության մտնորդի համապատասխան մեխանիզմների ձևավորման։ Այդ ամեն ինչից հրաժարվել է Ադրբեջանը։ Այս իրողության մեջ անհնար է խոսել բանակցային գործընթացի մասին, մինչև կողմերը չդադարեցնեն բոլոր խախտումները։ Ընդ որում հենց ադրբեջանական կողմը, որը կոպիտ խախտումներ է անում, ընդգծել է Պաշտպանության նախարարը։ Խոսելով հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին, Օհանյանը շեշտել է, որ չկա որևէ փաստ, որը կմատնանշեր, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները որպես ռազմավարական գործընկերություն ինչ որ ձևով խախտված են ու չեն կատարվում։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանն այսօր ընդունել է Ռուսաստանի Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքի բնակիչ արմատներով արցախցի բարերար Մաքսիմ Աթայանցին ով այս օրերին Արցախում է Հադրութի շրջանի Արաքել համայնքին կից բնակավայրի վերականգնման եւ վերաբնակեցման ծրագրի ընթացքը քննարկելու նպատակով։ Վարչապետը ողջունել է բարերարի հայրենանվեր ծրագրի շարունակականությունը, հատկապես Արցախի համար ստեղծված այս ցաներ օրերին։ Արայիկ Խարությունյանը համոզմունք է հայտնել, որ Մաքսիմ Աթայանցի ծրագիրը նոր շունչ կտա համայնքին, դրականորեն ազդելով նրա զարգացման վրա։ Կառավարության աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի հաղորդագրության համաձայն բարերարը տեղեկացրել է, որ ծրագրի շրջանակներում մինչ այժմ երկու բնակարան է կառուցվել։ Մի քանի բնակարանի կառուցում եւս նախատեսված է, որոնք տրամադրվելու են բազմազավակ ընտանիքներին։ Նրա խոսքով, բացի տների կառուցումից, վերականգնվելու են բնակավայրի յենթակառուցվածքները, ինչպես նաև հիմնվելու է արտադրամաս, ինչը կապահովի բնակության զբաղվածությունը։ Երեք լղը պաշտպանության բանակը հերթական նվիրատվությունն է ստացել այս անգամ Ռուսաստանի Դաշնության Կրասնոդարի երկրամասի Արմավիճ, Նովորոսիսկ ու Անապա քաղաքների մեր հայրենակիցներից։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Արցախում պատերազմի վերսկսման լուրն առնելուց հետո Արմավիր, Անապա եւ Նովորոսիսկ քաղաքների հայ համայնքներն անմիջապես ձեռնամուխ եղան Արցախին օժանդակելու գործին։ Ապրիլի 3-ից կազմակերպված հանգանակության արդյունքում հավաքված գումարի մի մասը փոխանցվել է Արցախի կառավարության կողմից բացված հաշվեհամարին, մի մասով էլ ձեռք են բերել եւ Արցախ հասցրել 3 ուազմակնիշի շտապօգնության եւ 1 զրահապատ ավտոմեքենա, ինչպես նաեւ այլ անհրաժեշտ տեխնիկական սարքեր։ Համայնքի ներկայացուցիչ Սարգիս Հայրապետյան Սարգսյանը ներկայացնելով Ռուսաստանի հայության շրջանում տիրող միասնության ոգին ասաց. Իսկ թվում այս ուժը, որ հավաքված է մեր մեջ այսօր, այս վերջի 20 օրում նամանավանդ մեր ճշտամին կտենա իր մեծ ախպոր հետ, որ հնարավոր չէ ամբողջ աշխարհի հայության հետ պատերազմել ու երևի որոշ ժամանակ անց ինձ թվում է շուտով ինքը կամ կհամակերպվի կամ կհազնվի։ Մենք էլ համատեղ միասին մեր ուժը ապացուցենք աշխարհին մեր հավատքը, մեր ուժը, որ դարեր շարունակ եղել են մեր մեջ, որ դրանք շարունակելի են, որ ապագա սերունդը մեզ տենալով ինքներ ողջևորվի այդ նույն գործը, ինչ որ արել են մեր մեծերը, շարունակի փոխանցենք հաջող սերունդին։ Դա մեր պարտքն է, թվում է, ես մեզ հաճույք եմ ապրում հիմա գտնելով ստեղ։ Ինձ թվում է ամեն հայ իր ներդրում պիտի ունենա այսօր, կապ չունի իր գումարի չափը կամ իր ուժը, ամեն հայ պարտավոր է գա եթե չգայ փոխանցի արցախը պահպանելու արցախը կայունացնելու համար որտեղ արցախը մենակ արցախին չէ արցախը բոլոր հայությանն է հայաստանի մի մասնիկն է Ռուսաստանահայ համայնքում շատերը Արցախյան ազատամարտի մասնակիցներն են, շարունակում է Սարգիս Հայրապետյանը։ Նրանց մեծ մասը պատրաստ է առաջին իսկ անհրաժեշտության դեպքում վերադառնալ հայրենիք ու մարտնչել հայրենիքի պաշտպանության համար։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ակնհայտ է հայոց ցեղասպանության եւ ադրբեջանի վայրագությունների միջև անմիջական կապը։ Այս մասին ԱՄՆ կոնգրեսում ցեղասպանությանը նվիրված երեկոյի ժամանակ ասել է կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնեն։ Ակնհայտ զուգահեռներ կարելի է տանել 1915-ի հայոց ցեղասպանության եւ վերջին վայրագությունների միջև, որոնց ենթարկվել են հայ զինծառայողներն ու քաղաքացիական անձինք։ Ընդգծել է Փալոնեն, հավելելով, որ ինքը շատ մտահոգված է Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցածի կապակցությամբ։ Երկար ժամանակ Ղարաբաղի եւ Հայաստանի ներկայացուցիչները մատնացույց էին անում Ադրբեջանի եւ մասնավորապես երկրի նախագահի ռազմական հռետորաբանությունը։ Երկար ժամանակ գնդակոծություններ եւ սպանություններ էին տեղի ունենում, իրավիճակը վատանում էր, լուրջ բախումն անխուսափելի էր թվում։ Եվ ահա տեղի ունեցավ ամենախոշոր բախումը լուրջ զինատեսակներով, նշել է Փալոնեն, ասելով որ ԱՄՆ պետք է սանձահարի Ադրբեջանին եւ նրան վերադարձնի բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Իսկ դրանից հետո անհրաժեշտ է խաղաղ կարգավորման հասնել, որը հնարավորություն կտա Ղարաբաղին միանալ Հայաստանին կամ կայանալ որպես անկախ պետություն, եզրափակել է կոնգրեսականը։ Ռուսաստանը հետաքրքրված է, որ իր դաշնակիցներն ու գործընկերները կոմպակտ բարձր շարժունակությամբ ժամանակակից սպառազինության եւ տեխնիկայի տիրապետող զինված ուժեր ունենան։ Հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ապրիլի 27-ին միջազգային անվտանգության մոսկովյան 5-րդ համաժողովում։ Մենք հետաքրքրված ենք, որ մեր դաշնակիցները եւ գործընկերները կոմպակտ, բարձր շարժունակությամբ ժամանակակից սպառազինության եւ տեխնիկայի տիրապետող զինված ուժեր ունենան, որոնք ի վիճակի են հուսալիորեն եւ արդյունավետորեն դիմակայել ազգային անվտանգությանն ուղված մարտահրավերներին եւ սպառնալիքներին։ Մեր գործողությունների տրամաբանությունը པարզ է եւ հասկանալի։ ՀԱՊԿ-ի սահմանների ամրապնդումը նշանակում է Ռուսաստանի անվտանգության ուժեղացում, հայտնել է Շոյգուն։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում դեռ չի պլանավորվում, սակայն զինվորական գծով կողմերի միջև շփումները շարունակվելու են։ Այս մասին ասել է ՀՀԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը։ Ես նման հանդիպման մասին ոչինչ չեմ լսել, հաշվի առնելով, որ հակամարտության գոտում լարվածության բռնկում է տեղի ունեցել, որը շատ է հետ մղել կողմերի միջև ուղիղ երկխոսության հնարավորությունը։ Ռուսաստանի միջնորդությամբ հաջողվել է դադարեցնել այդ բախումները եւ զինվորական գծով ձեռք բերված պայմանավորվածությունները հնարավորություն են ստեղծել քաղաքական բնույթի հետագա քայլեր ձեռնարկել։ Խոսքը հրադադարի ռեժիմի ամրապնման համար ռազմական գծով շփումները շարունակելու մասին է, ասել է Լուկաշևիչը։ Տանկային բիատլոն 2014 միջազգային մրցույթի ընթացքում հայ տանկիստների նվաճած մրցանակը T-90S տանկը Հայաստան է տեղափոխվել ապրիլի 27-ին։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության հաղորդմամբ տանկն արտադրվել է 2015 թվականի դեկտեմբերին եւ կհամալրի զինված ուժերի սպառազինությունը։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում Ալաբինո զորավարժանում անցկացված տանկային բիատլոն 2014 միջազգային մրցույթի մասնակցող հայ տանկիստները տարել էին փայլուն հաղթանակ, նվաճելով մրցույթի երկրորդ տեղն ու որպես լավագույն արտասահմանյան հավաքական Մրցույթի կազմակերպիչ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից ստացել էր մրցանակ 1 միավոր T-90S տանկ։ Ի տարբերություն մրցույթին մասնակցող 12 պետությունների հավաքականների, հայկական զինված ուժերի հավաքականը կազմված էր նաև ժամկետային զինծառայողներից։ Ռուսաստանի Դաշնության Ռոստովի հայ համայնքի կողմից ապրիլ ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ շինանյութ է հասցվել Արցախ։ Առաջին խմբականակը տանիքի թիթեղի, երկրորդը փայտանյութի տեսքով է։ Շինանյութը նախատեսված է օգտագործել այս տարվա ապրիլից սկսված ճշնամու հրետակությունից դժուժած բնակավայրերի վերականման աշխատանքների համար, մասնավորապես Մարտակերտում եւ Մատաղիսում։ Ապրիլի 4-ից ի վեր կառավարությունում ձևավորված օպերատիվ շտաբի միջոցով նյութական աջակցություն է հավաքագրվում հիմնական ռազմական գործողություններից դժուժած քաղաքացիներին եւ պաշտպանության բանակին աջակցելու համար։ Ապրիլի 26-ի տվյալներով աջակցության նպատակով մեծ ծավալի տարբեր ապրանքատեսակներ են ներկրվել Արցախ, որոնց միայն մի մասն է օպերատիվ շտաբի միջոցով փոխանցվել հասցեատերերին։ Շտաբի կողմից պահեստավորված ապրանքները դասակարգվել են ըստ խմբերի եւ տրամադրվել Պաշտպանության բանակին, Սահմանամերձ համայնքների ստեղահանված բնակչությանը, հիվանդանոցներին ու ռազմական հոսպիտալներին եւ սահման մեկնած կամավորների ընտանիքներին։ Շտաբի պահեստներից արդեն դուրս է եկել ստացած աջակցության հիմնական մասը։ Մասնավորապես 2894 տուփ 8389 արկղ եւ 138 տոննա սնունդ, 51583 շիշ ըմպելիք, մոտ 103680 տուփ եւ 177 արկղ ծխախոտ, 4960 անկողնային պարագաներ եւ այլն։ Արցախի հանրապետության կառավարության կողմից բացված հատուկ հաշվեհամարին ապրիլի 4-ից 26-ը ժամանակահատվածում ընդհանուր առմամբ փոխանցվել է 1000 3 միլիարդ 487 միլիոն 585633 դրամ ներառյալ արտաժույթով փոխանցումները, իսկ միայն ապրիլի 26-ին 33 միլիոն դրամ փոխանցված 98 անձանց կողմից։ Հիշեցնենք, որ ողջ գումարն ուղղվելու է Պաշտպանության բանակի մարտունակության հետագա ամրապնդմանը։ Կառավարությունն Արցախի ողջ բնակչության անունից իր խորին շնորհակալությունն է հայտնում բոլոր նվիրատուներին, հավաստիացնելով, որ յուրաքանչյուր լումը էական նշանակություն է ունենալու Արցախի անվտանգության ապահովման գործում։ Մարզասերների համար Ապրիլի 22-ից 24-ը Երևանում կայացել է Հայաստանի Հանրապետության Ուշուի միջազգային մրցաշար, որին մասնակցում էին 4 երկրների հավաքական թիմեր Արցախից, Հայաստանից, Վրաստանից եւ Պարսկաստանից։ Կամավոր ֆիզկուլտուրայի մարզական ընկերության մանկապատանեկան մարզադպրոցի Սանդա Ուշուի մարզիչ եւ ԼՂ Ուշուի քունգֆուի ֆեդերացիայի գլխավոր մարզիչ Դավիթ Գրիգորյանը նշել է, որ Ղազախստանն ու Թուրքմենստանը հրաժարվել են մրցաշարին մասնակցելուց։ Արցախի հավաքական թիմում ընդգրկված էր 8-ից 12 եւ 12-ից բարձր տարիքային խմբի 35 մարզիկ։ Մարզիկների ընդհանուր թիվը կազմում էր շուրջ 250 հոգի։ Արցախից մասնակցել են բոլոր մարզադպրոցների սաները։ Ընդհանուր առմամբ Արցախի թիմը նվաճել է 8 ոսկե, 12 արծաթե եւ 9 բրոնզե մեդալներ։ Մեդալների քանակով Արցախը առաջին հորիզոնականում է, ասել է Դավիթ Գրիգորյանը։ Հայաստանի Հանրապետության ուշիի միջազգային մրցաշարի մասնակցած ու առաջին տեղ գրաված Գրիգորի Հաջյանը նշել է, որ 4 տարի է ինձ զբաղվում է ուշու մարզաձևով։ Մասնակցել եմ շատ մրցույթների, ստացել եմ 11 պատվոգիր, 7 մեդալ, որից 5-ը առաջին տեղ գրավելու համար։ Իմ այս հաղթանակը նվիրում եմ Արցախի պաշտպանության ժամանակ զոհված հայրիկիս պայծառ հիշատակին։ Ես ուզում եմ դառնալ աշխարհի չեմպիոն եւ կդառնամ, որ เป զի Արցախի հաղթական դրոշը ծածանեմ ամենուր հուզախառան հպարտությամբ ասել է Գրիգորի Հաջյանը։ Նշենք, որ Գրիգորի Հաջյանի հայրը Նորայր Հաջյանը զոհվել է ապրիլի 4-ի լույս 5-ի գիշերը Թալիշի ինքնապաշտպանական մարտերում։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում են անպամատություն, օրվա երկրորդ կեսին եւ գիշերը կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 2-ից 7, ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 10-ից 13, ցերեկը 15-ից 19 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։